İnşallah bugünkü xütbəmizdə ə, e, qiyamətlə bağlı, yəni Dəccalın fitnəsi ilə bağlı xütbəmizi davam etdirəcəyik. Ə, e, hətta bəzi hədislərdə göstərilir ki, ə, e, qiyamətin əlamətlərindən birisi odur ki, Dəccal haqqında heç bir xütbə getməyəcək. Və ən böyük bir fitnə də məhz Dəccalın fitnəsidir. Necə bir hədisdə Abdullah ibn Müğafəl radiyallahu anh anladır ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem E, belə buyur ki, Allah Adəmi yaratdıqdan sonra ta qiyamət qopana qədər e, yer üzərində dəccəlin fitnəsindən daha böyük bir fitnə yaratmamışdır, yəni endirməmişdir. Və mən sizə elə dəccəli anladacağam ki, heç bir peyğəmbər də onu, mənim qədər onu yəni insanlara çatdırmamışdır. Və Dəccəl deyir, çox qaraya yaxın, yəni əsmər və xoşa gəlməyən qədər qıvrım saçlı birisidir və tək gözlüdür. Necə e, alından gözünə qədər düz səviyyəsindədir deyir. Və buyurur ki, <clears throat> o gəldiyi zaman e, Beytul e, Məqdisdən, Məkkə və Haramdan başqa dünyanın hər yerinə hakim olacaqdır. Və insanlara mən sizin Rəbbinizim deyəcək, yəni Allahınızam deyəcəkdirlər. Kim ona uyarsa, əlbəttə ki, ona e, etmiş salih əməlləri fayda verməz. Kim ona inkar edərsə isə, e, əlbəttə ki, onun keçmiş günahlarını Allah bağışlayar. Çünki hədisdə göstərilir ki, digər hədislərdə göstərir ki, e, o sağında və e, solunda cənnət və cəhənnəm adlandırıcı yerlər ki, vardır ki, insanlar onlarla qorxuzacaqdır Kimi e, cəhənnəm atarsa, hansı o cənnətə gedər, kimisi e, e, cənnətə atarsa, o isə cəhənnəmə gedər. Və bəs Dəcəlin gəlmə vaxtları nə vaxtdır? Əlbəttə qiyamətə yaxındır və bəzi İbn Abbas radiyallahu digər yəni sahabelər buyurur ki, onlar yəni Dəccəl o vaxt gələcəkdir ki, insanlar artıq yaxşılığı əmr edib, pislikləri çəkindir, yəni bu əməllərdən ə, e, uzaq duracaqlar. Yəni insanlar yaxşılıq əmr etməyəcək, pisliklərdən çəkinməyəcəklər. Faiz yemələr, yəni faiz baş alıb getməkdə olacaq. Və həmçinin ə, e, ə, e, şarkıcı qadınlar tutmaq, yəni qadınların çıxıb ə, ekranlarda həmin şeylər bu gün var. Və həmçinin <clears throat> kişilər qadınlara və qadınların da kişilərə bənzəməsi və həmçinin kişilər kişilərlə, qadınlar qadınlarla cinsi münasibəti olması. Yəni bu cür hallar olduğu zaman Dəccal, yəni meydana çıxacaqdır. çıxacaqdır. Necə Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh buyurur ki, e, Dəccal dini zəiflədiyi zamanda və e, elmin e, getmə üzrə olduğu zaman e, necə deyirlər, çıxacaq. Yəni belə bir zamanlar da ki, əlbəttə, yəni ki, bu gün qiyamətin əksər əlamətlər var və bu Dəccalın əlaməti də ki, əlbəttə qiyamətin böyük əlamətlərindən sayılır. Üzeyfə ibni e, e, e, necə e, Səmura ibni Cündəb radiyallahu anh anladır e, ki e, bir gün e, e, Səmura ibni Cündəb bir xutbə oxudu deyir və Allah Resulunun e, uzun bir hədisini rəvayət etdi ki e, və söylədi ki ey insanlar şübhəsiz ki mən Allahın Resuluyam, elçisiyəm və mənim işim Allahın risalətinizə çatdırmaqdır Əgər bir risaləti çatdırmaqda sizə nə isə e, çatdırmadımsa, əgər bunu bilirsinizsə mənə bəyan edin. Əgər çatdırdımsa da bu risaləti e, mənə şahidlik edin. Və sahabələr də e, biz şahidik ya Rasulullah, sən həqiqətən Allahın risalətini insanlara çatdırdın və bizi doğru yola bəyan etdin. Və Peyğəmbər sonra Bunu demək, e, günəş tutulandan sonra, namaz qıldıqdan sonra xutbəni oxuyur Allah Rəsulü s.ə.v. Və buyurdu ki, şübhəsiz ki, elə insanlar vardır ki, e, bu günəşin, ayın tutulması və ulduzların axmasını bəzi insanların, e, yəni böyük insanların ölümü ilə e, yəni, e, bağlayarlar ki, filan kəs öldü, günəş tutuldu. Yəni, bizlərdə belə alamətlər olur ki, olub yəni, belə hadisələr, o həmin insanı, o cahillər, insanın ölümü ilə bağlayanlar da olmuşdur. Şübhəs ki, onlar yalancıdırlar. Bu Allahın e, ibrətlərindən bir ibrətdir. Ki, insanlar bundan ibrət alsın, yəni bir nəticə çıxarsın. E, digər bir hədisdə isə <clears throat> Üzeyfə İbni Əs-Səid Əl-Cifar radiyallahu anh anladır ki, bir kərə biz sahabələr ilə öz aramızda e, danışırdıq və Allah Resulü yanımıza ə, e, çıxaraq, gələrək ə, e, nəyi müzakirə edirsiniz deyə söylədi. Biz də ya Resulullah, biz qiyamətdən yəni, bəhs edirik, qiyamətdən danışırıq deyə söylədi. Və Allah Rəsulu da sallallahu buyurdu ki, qiyamət e, deməli qopana qədər deməli 10 hadisə olacaq ki, bunlar hansılardır? Birinci duman, ikinci Dəccalın gəl gəlişi, e, üçüncü dəbbeyi və günəşin batma, batdığı yerdən çıxması, həmçinin e, İsa əleyhissalamın enişi və Yəcüc və Məcücün e, meydana gəlməsi, biri doğudan, bir də ki batıdan, e, bir də ki Ərəb yarımadasından olmaz olmak üzere üç yerin batması bundan sonradakı e, Yemen'den yani Şam'dan e, çıxıb e, insanların həşr ol, olunacağı yer, yəni Şama qədər sürəcək bir atəşin e, e, yəni olması. Yəni bu anlar bunlar olmayana qədər əlbəttə ki e, qiyamət qopmayacaqdır. Və digər hədis Əfəndimiz bəyan söylədiyi məsələdə göstərir ki, 30 kəzzab olmayana qədər də qiyamət qopmayacaqdır. Yəni saxtakar peyğəmbərlər ki, bunların da birisi ə, e, əlbəttə ki, Dəccəldir və İsa əleyhissalam da çıxıb onu məhv edəcəkdir. Ə, e, necə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu anladır ki, bir hədisdə ki, ə, e, ə, peyğəmbərlər anaları Allahı, ə, yəni Allahı və ataları bir olan peyğəmbərlərdir. Atadan bir, analardan ayrı olan bir qardaş peyğəmbərlərdir ki, bunların arasında heç bir fərq yoxdur. İstər e, din baxımından, istər inanc baxımından. Ancaq e, fiqhi e, məsələlərdə müəyyən fərqliliklər vardır. Və İsa əleyhissalamın ən yaxını olan mənəm ki, onunla mənim arasında heç bir peyğəmbər gəlməmişdir və İsa əleyhissalam deməli Şam Şamdan nazil olacaq, inəcək və ağa daha yaxın və üzərindən e, su damacaq. Necə ki, insan hamamdan çıxdığı kimi sifətindən ə, e, su damacaqdır və sarı paltarda enəcəkdir. Və insanlar da əlbəttə ki, ə, e, ə, müsəlmanlar, yəni Peyğəmbərin yəni dini üzrə olacaqdır. Və enib və ə, o zaman Dəccəli məhv edəcəkdir. Məsələn, bir hədisdə Nafi ibn Qeysəm rədiyallahu anh anladır ki, İsa əleyhissalamın enişi Dəməşqdə ə, e, ağ mineral məscidin yanında enməsi haqqında göstərilir. Və ondan dolayıdır ki, bu İsrail, yəni Yahudilər o ətraflara sahib olmağa çağır, çağırırlar ki, güya bunlar İsrail İslam gələndə ə, e, ona inandığını, yəni inandırmaq üçün. Yəni bu cür nə pis niyyətdədirlər yəni onlar. Və digər hədisi işte Mücəmmil ibn e, Cəriyyət Ənsar radiyallahu buyurur ki, Məryəm oğlu İsa Dəccəli ə, Deməli, Luddun deyilən yerdə, yəni Beytül Məqdisin, e, yəni Qüds məscidinin e, qapılarından, yaxınlığında bir qapılarının birisində onu tutub öldürəcəyini bəyan edəcək. Və həmçinin həmin zaman bayaq söylədiyim kimi e, Yəcüc və Məcüc tayfası olacaq ki, əlbəttə ki, İsa əleyhissalam onları da məhv edəcəkdir. Dəccalın da bütün ordusunu məhv edəcək. Yəni ona uyanlar kimlər? Əsas yahudilər olacaqdır. Yəni cahillər, yəni elmsizlər ona uyacaqdır və ə, e, şübhəsiz ki, ə, e, Allah Teala onları ə, e, İsa Aleyhisselam vasitəsilə öldürəcəkdir. Hətta deyir, elə bir ə, ə, səviyyə gələcəkdir ki, ə, ağaclar, daşlar arxasında gizlənən kafir edəcək ki, burada arxamda bir kafir gizlənib, gəl onları öldürün. Bir hədisdə Cabir ibn Abdullah ə, Allah Resulundan səsəndə anladır ki, ümmətimdən bir cəmaat haqq üzrə daim olaraq qiyamətə qədər cihad etməkdə davam edəcəkdir. Sonra Məryəm oğlu İsa inəcəkdir və müsəlmanların əmri gəl bizə namaz qıldır deyə söyləyəcəkdir. O da xeyr. <clears throat> Allahın bu ümmətə bir ikramı olaraq, yəni bir dəyəri olaraq siz yəni sizlər bir-birinizə yəni imamsınız, yəni öndərsiniz deyə buyurur. Hətta digər hədislərdə göstərir ki, Mehdi radiyallahu o vaxt namaz qıldıracaq və meyitə irad Allah öncə sən namaz qıldır, çünki bu iqamə sənin üçün gətirildiyə qıldıracaq və sonra isə cəmaata öndərlik yəni edəcəkdir. Digər rəvayətlərdə göstərir ki, hətta ki, o ailə quracaq, onun uşağı da olacaq və sonra isə ə, dünyasını dəyişəcək, onu dəfn edəcəkdirlər. Məsələn, Abdullah ibn Salam radiyallahu anh anladır ki, o babasından eşidib ki, ə, İsa aleyhissalam yəni yer üzərinə inəcək və sonra müsəlmanlarla birlikdə olacaq və dünyasını dəyişəcək, onu Peyğəmbərin qəbri yanında dəfn edəcəklər. Yəni bunlar hətta e, Abdullah ibn Salam bunu Tövratda oxumuşdu, babasından eşitmişdi yəni. Və bunun da hikməti ondan ibarətdir ki, e, Yahudilər və Xristianlar məsələn İsa əleyhissalamı Allahın oğlu olduğunu və onun öldüyünü söyləyirlər. Ancaq bu onu göstərir ki, bu yanlış bir şeydir və İsa əleyhissalam ölmüb, sağdır və qiyamət edir. Hətta bəzi yahudilər e, onun üzərinə cumduğu zaman onları rədd edəcək və onları məhv edəcək. Və rəvayətlərdə göstərilir ki, o, necə deyirlər, cizyələri qaldıracaq, donuzları öldürəcək Salih əleyhissalam və müsəlmanların e, dini üzrə, yəni Peyğəmbərin dini üzrə olacağını, olacağını söyləməkdədirlər. Digər bir hədisdə isə <clears throat> e, Abdurrahman İbn Səmura rədiyallahu anh anladır ki, e, müthə günü e, Xalid ibn Valid məni Allah Rasulullah s.ə.və müjdəçi olaraq göndərdi, deyir. Mən e, e, o müjdəni çatdırdığım zaman e, Allah Rasulullah s.ə.v ya Abdurrahman, sus ki, öncə mən sənə xəbər verim deyə davam etdirdi ki, e, e, öncə bayraq Zeyd ibn Harisə verildi, o şəhid olana qədər öldürüldü, sonra Allah ona rəhmət eləsin. Sonra Bayraq Cəfər rədiyallahu anhə verildi. O da e, şəhid olana qədər vuruşdu. Yəni o da öldürüldü. Allah ona rəhmət eləsin. Sonra e, Bayraq Abdullah ibn Ravaha verildi. O da həmçinin şəhid olana qədər vuruşdu. Allah ona rəhmət etsin. Sonra Bayraq Xalid bin Valide verildi ki, o, o, o fəth etdi və Allahın qılıclarının bir qılıncdır deyə söylədi. Bunu duyan sahabələr deyir, biz ağlamağa başladıq. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm nədən ağlayırsınız qardaşlar deyə söylədi. Dedi ki, çünki aramızda ən xeyirlərimiz, ən şərəflərimiz, yəni aramızdan getdi, hamısı öldürüldü. Onun üçün ağladıq ya Rasulullah deyə söyləyir. Və Allah Rasulü buyurur ki, mənim ümmətimin halı bir bağçanın halına bənzər. Necə ki, bağça sahibi bir xurma ağacını e, aşağı sallamış budaqlarını kəsər, onun kökünü belirləyər və qurumuş budaqlarını kəsər, o ağac bir cəmaatı yedizdirər və hər edər. O birisi il olunca digər bir cəmaatı yedizdilər. Üçüncü il digər bir cəmaatı yedizdilər. Onun budağı uzancıq, onun xurması da, yəni salxımı da uzun olar. Yəni ümmətin halı buna bənzər. Yəni bu ümmət bu qədər dəyərli xeyir verən bir ümmətdir. Yəni elə sahabelərdən bəzi var ki, buyurur ki, Dəccal eniş haqqında buyurur ki, məsələn o Dəccal ə, e, əmr edəcək yağış yağacaq. Yəni bitki bitəcək. Hətta bir kişi, bir cavan oğlan onu inkar edəcək. İnkar etdiyi zaman e, onu iki yerə böləcək. İki yerə böləcək. Hətta deyir, onun parçalandığı zaman böyük bir məsafəyə düşəcək, hər hissəsi düşəcək və arasında yürüyərək onu çağıracaq, birləşdirəcək. Və mən sənin Rəbbin deyiləmi deyəcək. Bu qədər Allah Taala ona o, o səviyyəni vermişdir. Ona görə onun fitnəsi ən böyük bir fitnələrdən sayılır. Həmin cavan oğlan, "Xeyr, sən mənim Rəbbim desən, Dəccalsan, Allahın düşmanısan" deyə söyləyəcək. Çünki sənin gücün yetməz bir də bunu etməyə. Və deyir ki, e, e, biz sanardıq ki, əgər bizim zamanımızda olsaydı, bu Ömər Aydallah hənəbəli bu, yəni bu şəxs. Hansı ki, sən dəccəlsən deyə söyləyənlər. Yəni, dəccal beləncik bir böyük bir fitniyə sahibdir. Onun e, surəti necə bir külək surətindədir. Dünyanın çoxusuna sahib olacaq. Və ondan sonra şey, şübhəsiz ki, Allah İsa Aleyhisselam bayaq söylədim vasitəsilə onu məhv edəcəkdir və ə, e, bəzi hədislərdə göstərilir ki, o 40 il yaşayacaqdır. Bəzi alimlər bunu götürür ki, 30 yaşay yaşayıblar, 3 il, 7 ildən sonra yaşayacaq, 40 yəni tamamlayacaq. Bəzisi 40 il söyləyənlər də vardır. Və sonra isə elə bir bolluq olacaqdır ki, hətta deyir aslanlar dəvələrlə, inəklərlə, e, canavarlar, qoyunlarla bir otlayacaq, uşaqlar, ilanlarla oynayacaq, onlar bir-birlərinə fəsad verməyəcək. Ondan sonra Allah dünyanı, yəni qiyaməti göndərəcək və Allah dünyanı dağıdacaq. Allah təala bizi onun fitnəsindən uzaq eləsin. Allah təala bizi dimandan, iman, dindən, imandan ayırmasın. Allah təala cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah təala məscidimizi, qardaşlarımızı fitnəkərdən, fitnə əhlindən qorusun. Allah kiminə xəstəsə ona şəfa versin. Kiminə çətinsə Allah ona asanlığa çıxarsın. Öləndə əşhədə öndə ilə ilə deyib ölənlərdən etsin. Və qiyamət günü Allah bizi biraz cənnətə bərqərar etsin. Dəccal haqqında çox hədislər var, ancaq hava soyuqdur, onun haqqında çox danışmaq. Əlbəttə, qardaşlar əziyyətdir. Allah sizdən razı olsun. Salam aleykum.